U ime Allaha, milostivog, samilosnog. Allah dobro zna one među vama koji su druge zadržavali i prijateljima svojim govorili, priključite se nama, a samo su neki u boj išli, ne želeći da vam pomognu. A kad zavlada strah, vidiš ih kako gledaju u tebe, kolutajući svojim očima kao pred smrt one svješćeni.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 Doće narod pa je spominjao vrline tog naroda. Spominjao je i molio Allah te bareke o etala da to bude njegov narod, da to bude njegov umet. Allah te bareke o etala na, na sve te molbe odgovarao ne, To će biti Ahmedov راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما قامت čovjek جوري da učini dobro djelo a pokvarenja ako dogovlači sa dobrim i od njega i od njega <clears throat> odustaje.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 Njega slavimo, njega veličamo, od njega oprost i uputu tražimo. Koga on dželle Đelešanu pravi put uputi, taj od upućenih. A koga on Subhane i svoje pravednosti ostavi u zavludi, nećeš naći nikoga da ga na pravi put izvede. A zatim, najispravniji govor je govor Allaha Tebare ve teala. Najbolja uputa je uputa Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. A najgore, po ova, najgore stvari po ovaj din jesu novotarije. Jer svaka novotarija je zabluda, svaka zabluda vodi u vatru. Draga moja braćo, hvala Allahu te bareke wa ta'ala na uputi. Hvala Allahu te bareke wa ta'ala koji nas je počastio da smo doživjeli ove dane. Hvala Allahu te bareke o te Allah koji nas je počastio da smo doživjeli ove blagoslovljene dane. Hvala mu te bareke koji nas je spasio zabluda. Hvala mu te bareke koji nas je uputio na stazu Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. Allah te bareke o te Allah stvara šta hoće i on te bareke daje specijalne statuse određenim stvarima na drugim Tako kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem da naj da sunce znači poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao najbolji dan u kome sunce osvane jeste dan petka, jeste dan petka, dan džume. To je dan, najbolji dan u kome sunce osvane. Najbolji dan u sedmici, misli se. Allah te bareke ve teala tako isto odredio najbolji dan u godini. To je dan Arefata. On te bareke je odredio od svih vjerovjesnika i poslanika Olul Azm, pet vjerovjesnika. On te bareke ve teala je odlikao, odlikovao mnoge umete, ali posebno umet Muhameda sallallahu alaihi ve sellem. I svi su mu vjerovjesnici, dragi i poslanici. Ali mu je najdraže stvorenje Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. On te barike u eteala isto tako i među melekima je odredio one koji su bolji. Tako on te barike u eteala stvara šta hoće. I on dodjeljuje određene statuze i on uzdiže onoga koga on hoće. Tako Allah te barike u eteala stvara je nas počastio da smo doživjeli ove dane, blagoslovljene dane, ovih deset dana za koji poslanik sallallahu alaihi wa sallam kaže da su da je ibadet u njima vredniji od džihada da je ibadet u ovim danima draži Allahu te bareke o teala od džihada na njegovom putu pa su ga upitali Allahu poslaniće Kako to? Kako može biti vrijednije od džihada? I kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem: Ako čovjek izađe sa svojim imetkom i sa svojim životom u džihad, jedino tada nisu vrijedni. Jedino tada i baret u ovim danima nije vrijedni. Kada čovjek izađe sa svojim imetkom i svojim životom i ne vrati se ni sa čim od toga ni sa čim od toga se ne vrati. Tada nije vrijedni. U svim drugim situacijama i badet u ovim danima je vrijedni. Allah te bareke u ta'ala u suri El Fejr spominje ovih deset dana u komentaru Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Abbas je rekao da se pod ovih 10 dana misli na upravo ovi prvi 10 dana Zulhidžeta Allah te bareke je ta'ala se zaklinje wal fejr wal lejalin ašr wal šef'i wal vetr tako mi zori i 10 noći Allah te bareke je ta'ala kada se nečim kune draga moja braćo to je kod njega vrijedno. To kod njega nije bezvrijedno. I ne samo da je vrijedno, to je kod njega puno vrijedno. Dok mi, njegova stvorenja, nije nam dozvoljeno da se zaklinjemo ničim drugim osim Allahu Tebare Kevoteala. Isto tako poslanik sallallahu alaihi wasallam nas obavještava i kaže ne postoji veličanstveniji dani kod Allaha niti dani u kojima su dobra djela draža Allahu od ovih deset dana. Mnogo njima, mnogo u njima Allaha spominite tehlilom, to jest izgovaranjem riječi La ilaha illallah, tekbirom Allahu ekver i tahmidom zahvaljivanjem Allahu tebareke u teala, alhamdulillah. Znači u ovih deset dana treba da Allaha tebareke u teala hvalimo, da njega veličamo. U ovih deset dana naši ibadeti se moraju povećati. U ovih deset dana naš zikr se mora povećati. Upitao je jedan Allahov poslanika sallallahu alaihi ve sellem da ga uputi na dijelo koje će činiti pa kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem neka ti jezik bude stalno blažan. Neka ti jezik bude stalno blažan od spominjanja Allaha te bareke ve teala. Nek bude vlažan. Zato neka bude naši jezici vlažni u ovih deset dana, a i poslije toga. Neka budu vlažni od spominjanja Allaha Tebare Kevoteala. Jer on je taj koji zaslužuje hvalu. On je taj koji zaslužuje veličanje. On je taj koji nas je obasuo mnogobrojnim blagodatima. I hvala mu te bareke na tome. Kaže Hafiz ibn Hajar u Fethu Mislim da je razlog, razlog odlikovanja deset dana Zulhidžeta zato što su u njima sakupljeni svi temeljni ibadeti. Ovi deset dana su sakupljeni svi temeljni ibadeti. A koji su to ibadeti? Namaz, post, sadaka, hađ, a to nije slučaj ni sa bilo kojim drugim vremenom. Kaže Ibn Taymije rahmetullahi alejhi kada je bio upitan ovih 10 dana Zulhidžeta da li su bolji od zadnjih dana mjeseca Ramazana pa je odgovorio Šejhul Islam rahmehullahu teala kaže dani 10 dana Zulhidžeta bolji su od zadnjih 10 dana mjeseca Ramazana a noći mjeseca Ramazana bolje su od ovih 10 dana od ovih noći Znači dani u ovim, znači u ovom mjesecu, u ovih deset dana, su vrijedniji od dana mjeseca Ramazana. A noći mjeseca Ramazana su vrijednije od ovih noći. Draga moja braćo, ovo ukazuje koju blagodat mi imamo i koju blagodat je Allah te bareke ve taala prosuo na ovaj ummet. Ovaj ummet ima blagodati koje Allah te bareke o tala nije dao ni jednom drugom umetu. Spominjali smo predaju kada je Musa alejhi selam govorio Allahu te bareke o tala kako se u pločama spominje da će doći narod pred sudnji dan doće narod koji će se boriti protiv čaravog lažljivca Deđala doće narod pa je spominjao vrline tog naroda spominjao je i molio Allaha te bareke o etala da to bude njegov narod, da to bude njegov ummet. Allah te bareke o etala na, sva, na sve te molbe odgovarao, ne, to će biti Ahmedov narod. To će biti narod Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Zato, draga moja braća, posvetimo se Allahu te bareke o etala, posvetimo se ibadetu ovim danima, posvetimo se i što više svoje srce okrenimo Allahu te bareke ve taala. Ono što bi prije svega spomenuo jeste dova Allahu te bareke ve taala. Da od Allaha te bareke ve taala tražimo da nas uputi, da od njega te bareke ve taala tražimo da nas spasi na dunjalku i na ahiretu. Da nas spasi teškoća dunjalka i ahireta da od njega te bareke ve taala tražimo da nam se smiluje, da nas uvede u firdevs. Jer kaže te bareke ve taala وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان A kada te moji robovi za mene upitaju, ja sam sigurno blizu. Odazivam se dovi onoga ko me moli. Odaziva se on te bareke o teala. pozovite me, ja ću vam se odazvati u drugom ajetu. Zovite me, ja ću vam se odazvati. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem <clears throat> kaže da kada rob uputi do Allahu te bareke ve taala, on subhane se stidi. Stidi se da ruke vrati prazne. Da ruke tome robu koji je digao i traži od Allaha te bareke ve taala, on se stidi da ih vrati prazne. Zato, draga moja braćo, posvetimo se Allahu Tebare Kevoteala u ovih deset dana, posebno, ovo je sezona, ovo je prilika koja nam se pružila, zato nemojte tu priliku propustiti. Nemojte da vas uhvati gaflet. Molite Allaha Tebare Kevoteala da vam pomogne, da što više ovim danima se njemu približite. A kako ćete se približiti? Poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže: Najbliži čovjek je najbliži Allahu te bareke ve taala kada je na sejdi. Zato mnogo u ovim danima obavljajte na file. Mnogo u ovim danima Allahu se obraćajte. I nemojte da vas da vas obmane vaši mnogobrojni grijesi. Vaši grijesi koje imate, kaže Tebareke Oveteala, Reci robojima mojim, ne gubite nadu Allahom milost. Allah će za sigurno sve grijehe oprostiti. Samo nevjernici gube nadu Allahovu milost. Zato se spominje u jednoj predaji kada je faraon, koji je najveći silnik bio na zemlji, kada je se utapao, Džibril a.s. je sa, sa dna mora donio blata i trpom u usta ne, pobojao se zato što je ga Džibrijel alaih sallam mrzio pobojao se ne bi lovah rekao riječi zbog koji će Allah te bareke u teala se smilovati tolika je milost Allah te bareke u teala da čak se Džibrijel pobojao da se neće faraonu smilovati koji je ubijao mušku djecu koji je činio mnogobrojne razrate koji je činio najodvratnija djela koji je za sebe tvrdio da je Bog, pa ga Allah te barek je od tala ponizio, onako kako je ga ponizio. Dakle, posticaj na traženje oprosta od Allaha te barek je od tala. U ovim deset danima, jer draga moja braćo, sezona koja je pred nama, možda je više nećemo doživjeti. Možda je više nikad nećemo doživjeti. Zato ne propustite tu priliku i nemojte odgađati ni jednog momenta. Kaže Hasan el basri rahmetullahi alehi, pametan čovjek žuri da učini dobro djelo. Pametan čovjek žuri da učini dobro djelo, a pokvarenja ako dogovlači sa dobrim i od njega i od njega <clears throat> odustaje. Znači, pametan čovjek žuri, žuri da učini dobro djelo, a pokvarenjak odgađa ga. Zato budimo od onih koji su pametni. Molim Allah te bareke o teala da nas uputi napravi put. Molim ga te bareke o teala da se njemu približimo. Molim ga te bareke o teala da nam oprosti naše grijehe. Molim ga subhane da nam se smiluje i oprosti nam naše grijehe. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem nas je obavijestio znači o danu Arefata to jest postu na taj dan koliko je taj post vrijedan pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem iskupljenje od grijeha za prošlu i narednu godinu kada je bio upitan koliko vrijedi taj post, šta je odgovorio? Da se, znači, grijesi brišu za ovu i sljedeću godinu. Ko isposti taj dan? Ko bude ispostio taj dan, bit će oprošteni grijesi ovu i sljedeću godinu. Zato, draga moja braćo, pripremite se pripremite se za taj post. Pripremite se da taj dan ispostite onako kako treba. Da, da taj dan post bude vaš potpun. Da ne bude u njemu manjkavosti. Da, njem, da u njemu ne bude grijeha. Nije samo gladovanje i žeć post. Da u tom danu ne bude velikih grijeha. Da u tom dan ne bude ni malih grijeha. Zato pripremite se za taj dan. Ne bil vam se Allah te bare kao tala smilovo i oprostio grijehe. Molim Allah te bare kao tala da nam se smiluje da nam oprosti. Molim ga te bare kao tala da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenim. Molim Allah te bare kao tala da, po, da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Na kulu kavli hada. Wa estagfirullahi li wa lakum fa estagfiruh. Innehu huwa gafuru rahim. lillahi rabbil alemin wassalatu wassalamu ala rasulina ono što bi danas isto tako spomenuo u ovoj hudbi jeste da popravimo naše međusobne odnose da popravimo naše bratske odnose i spomenut ću dva hadisa poslanika sallallahu alaihi wasallam o tom kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga je zabilježio taberani jebu e, jala od Ebu Derda da je rekao poslanik sallallahu alaihi sallam kada se dvojica ljudi zavoli u ime Allaha te bareke wa ta'ala biva draži Allahu od njih dvojice onaj koji više voli svoga brata biva draži Allahu od njih dvojice onaj koji više voli svoga brata zato ako ovaj hadis nije postrek da da se volimo i da budemo braća koji onda jest. Spomenut ćemo još jedan hadis koji je kad ga čovjek čudni ne, ne može ostati ravno duša. Kaže poslanik sallallahu alaihi wasallam u hadisu koga bilježi Buhari i Ahmed nije dozvoljeno muslimanu da se izolira od svog brata muslimana više od tri dana. Znači, nije dozvoljeno muslimanu da se izolira od svog brata više od tri dana. I ovo je nama poznato. Ali nastava hadisa kaže, kojega bilježi imam Ahmed, pa njih dvojica su već skrenula sa pravog puta. Pa njih dvojica su već skrenula sa pravog puta, dok su posvađani. Od njih dvojice bit će bolji onaj koji prvi priđe svome bratu muslimanu, a ako ga ovaj, ako ga ovaj poselami, a ovaj neće da uzvrati, na njegovu selam će odgovoriti onaj koji je bolji od njega. Na njegov selam odgovorit će melek. A onom drugom će odgovoriti šeitanj. Kaže poslanik sallallahu alejhi wa sallam u nastavku hadisa: "A ako umru na tome, neće nikad ući u džennet." A ako umru na tome, neće nikad ući u džennet. Subhanallahi lazim. Pogledajte ove težine. A ako umru na tome, neće nikad ući u džennet. Jasna stvar, jasan hadis, hadis je vjerodostojan. Islamski učenjaci su ovaj hadis sa cijelim vjerodostojnim. A ako umru na tome, tako posvađani, neće nikad ući u džennet. Molim Allah te bareke o telo da nas toga sačuva. Molim Allah te bareke o telo da mi svoje odnose popravimo. Ovo, draga moja braćo, mnogi koriste Ovo se odnosi znači na one koji su koji su odehli sunneta braća i znači u stvari ovo se odnosi na one koji se posvađaju radi, radi dunjaluka radi svojih nekih čefova i tako umru neće nikad ući džanet ali onaj koji bojkotuje nekoga radi velikih grijeha radi novotarije prije svega. Na njega se ovo ne odnosi. Jer imamo dokaz iz, iz i predaja od ashaba kako su postupali. I imamo dokaz od poslanika sallallahu alihi wasallam kako je korio svoje ashabe i kako je bojkotovo svoje ashabe. Ali zapamtite, radi dunjalka, ako se zavadiš sa svojim bratom i umriješ na tome, nećete nikad ući u džennet. Nikad. I dobro vodite računa, jer šeitan dosti puta, dosti puta predstavi čovjeku neke stvari da je radi vjere, a u stvari nije radi vjere, to je radi njegovih čefova. I vodite računa o tome, jer vi robujete gospodaru koji zna crnog mrava u crnoj noći na crnom kamenu i zna šta on misli. Vi robujete takvom gospodaru. Robujete gospodaru koji zna naše misli, koji zna šta smo zanijetili, koji zna kako razmišljamo, koji nas poznaje bolje od nas samih. I zato molim Allah te bareke o tala da mi budemo od onih dobrih, da mi budemo od onih koji će biti preteče u svakom hajru. Molim ga te bareke o tala da mi budemo iskreni. Molim ga te bareke o tala da na oprosti naše grijehe. Molim ga te bareke o tala da nas uvede u džennet. Molim Allah te bareke o tala da nas sačuva da nas sačuva dijela džehennemlija i odvrati nas od njih. Molim ga Tebare Kevoteala da nas uputi na dijela dženetlija i da nam pomogne da ih činimo. Molim Allaha Tebare Kevoteala da nam se smiluje. Molim Allah te bareke ve taala da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim Allah te bareke ve taala da pomogne mujahide Afganistana. Molim ga te bareke da pomogne mujahide Iraka. Molim ga te bareke da pomogne mujahide Čečenije. Molim ga subhane da i nas sastavi sa njima. Molim ga te bareke ve taala da njihove hice učini preciznim. Molim ga te bareke ve taala da uzdrma tlo pod i nogama. Molim ga te bareke o da pomogne one koji se bore na njegovom putu. Molim ga te bareke o da i nas sastavi sa, sa njima. Molim ga subhane da nas i napravi put, da nas sastavi sa poslanicima, sa šehidima i sa iskrenih, sa iskrenim i reko ovo molim Allah te bareke o da oprosti meni i vama i posljedno dova alhamdulillahi rabbil alemin. Aqimu salatu. تحدو ركب عزتنا وتسمو في العلا قيما وتحذو ركب سنتنا فتاة الخير يا أملا تنير مسير دعوتنا وتقيد مشعل الإيمان كي تنجو بأمتنا وترفع راية القرآن تحدو ركب Svi putevi će biti zatvorani. ostaje samo put vjernika. www.pautalk.com Soba put vjernika Posjetite nas na www.stazomislama.com Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja Allahovog svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Nudimo vam javne tribine, razgovore, pitanja i odgovore sve u cilju širanja u svjetla i njegove Jelešanog uzvišene riječi. Soba Put vjernika vam nudi širok izbor predavanja eminentnih profesora islamskih nauka našeg govornog područja, kao i poznavalaca aktualnih dešavanja muslimanskog ummeta. ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي ما في المقابل ذي عقل وذي أدب من راحة فدع الأوطان واغتربي سفر تجدع وطن عمن تفارقه Svi putevi će biti zatrpani. Ostaje samo put vjernika.